ndasubiye kubaramutsa rwaruka rwatanze imigambi yabo yashimwe n'umugambi paeje abagera kuri mirongo umunani ku bararanguye neza imigambi bari baratanze desire manirakiza umuhuzabikorwa mu mugambi wo guteza imbere urwaruka akavuga ko hariho bamwe mu rwaruka amahera bayakoresheje ibitajyanye n'imigambi batanze akamenyesha kandi ko bagiye kubaka ikigo kizoshigwamwo iby'urwo rwaruka ruzoba rwahinguye nababwira yuko rero urwaruka rwaronse imitahe y'ibanze umuntu yorushira mu migwi itatu umugwi wa mbere ni umugwi ariwo na munini ni umugwi w'urwaruka rukwirikiza neza ibyo twari twumvikanye bisanzwe biri mu byo umuntu yokwita amaplan d'affaires yabo e, barabikoze neza ku gice ku bice bigera kuri mirongo umunani ku ijana bakaba kuba barakora ibyo bari biyemeje n'uburyo bakaba bari bariko bukoresha uko twari twabivuganye n'ingene bishobora kugenda umugwi wa kabiri ni umugwi w'urwaruka rwatahuye umugambi mugabo rufise ubwoba bwo guhomba e, ubwo rwaruka rero twaruhaye imita y'ibanze rugaca rutinya e, gushyira mu ngiro imigambi kubera gutinya guhomba maze amafaranga bagaca bayagumiza ku makonti yabo wa gatatu n'umugwi w'ugwaruka e, bariko barakora imigambi ariko imigambi bariko barakora atari yo twari twumvikanye ni bimwe twita rero detournement de projet no kuvuga aho usanga twari twumvikanye ko azokorora inkoko na karorero mugabo ugasanga ariko acuruza ivyema aba rero barimo umugwi wa kane ni rero ugwaruka aho twari twavuganye ko bazokorera imigambi yabo atariho bariko barayikorera canke ugasanga uburyo babukoresheje ibindi ariko aba ni bakenya cane e, baha akarorero k'umujene uh, umwe e, w'imwaro e, amafaranga aho kuyakoresha icyo ateza gukora yaciye ayafata aca agenda muri babandi barutse kugenda muri Serbia hariho uwundi mujene yafashe amafaranga twari twamuhaye acara yakura eh, kuri konte ayaha abandi bajene abandi bantu ngo baze baramwungukira eh, 5% ku kwezi aya, aya ma kategori abiri mejeje kuvuga ni bakenya cyane bakeya cyane babaho ubundi bwo muri rusange imigambi uko twayumvikanye n’urwaruka n'ugwaruka iriko irakogwa nk'uko twavyumvikanye nagira ndana bamenyesha yuko ubu turiko turarodera ikibanza cagutse ngaho i Bujumbura kugira ngo dushobore gushira gushyiraho icyo umuntu yo kwita centre commercial espace de vente aho ivyo eh, urugwaruka twaha ruriko rurahingura bizohora bigurishirizwa Desire Manirakizi yavuganye na Jean Marie Mayonga ishirahamwe rivugira abaguzi mu Burundi ya Boko naryo risaba ko hokomezwa ingingo zijanye n'isuku mu ibanza abantu baguriramwe ibifungurwa eh, aho ingingo no mu yandi mazone yuko icyo kiza cyakorera korera bocikingira naho nyine hagafata ingingo z'uko ibintu bidandazwa ku mabarabara canke mu butike ubona yuko bidakinguye bihagije vyobanza bigahagarara kuko bidakozwe gutyo ejo hirya y'ejo uzosanga igisagara ca bujumbura cose cafashwe eh, umuhungu w'imyaka cumi n'itatu yaraye mu gashoka komisariya y'igipolisi ya kayanza nyuma yo gufatanwa ubutare bwo mu bwoko bwa coltan agiye agira bukane mu gihugu cy'u rwanda abukenyereye ko ayo makuru aremezwa n'intwaro hamwe n'igipolisi muri komine kabarore mu gihe umwana asigura ko ubwo butare butari rwiwe ari waramutumye mu gipolisi bavuga ko amatohoza abandanya kugira bamenye uwo nyine kwinjiza uwo mwana mu rudandazwa rutemewe n'amategeko isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye arabandanya nayo nabibabwiye mu ntango zano makuru y'uko amatora yo gusubiriza musitanteri wa komine bugarama y'intara ya rumonge aherutse gukugwa muri ayo mabanga hatabaye nk'uko byari bitegekanijwe kuri uwa gatandatu abajyanama bava mu mugambwe senere barahiye kwinjira mu nzu y'amanama yitiriwe umuco yari kuberamwo ayo matora bakavuga ko amategeko yaho nyanzwe mu gutumira abayitaba abarimyi b'ikawa muri zone gasanda ya komine n'intara ya bururi basaba leta kuduza igiciro cy'ikawa kive ku mafaranga amajana umunani ku kiro kimwe kije n'imiburi buri ku bihumbi bibiri ni mu gihe bamwe muri bo basigaye batera ibindi bitegwa mu mirima y'ikawa kuko ngo ari byo bibazanira amafaranga Juvan Daikeze umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'iyo ntara ariko aratanguza kuri wa gatanu isekeza ryo gupompa ikawa yabasavye kwijukira no kubungabunga ico gitegwa njabuka amazi kizana amafaranga y'agaciro n'inkuru tubaza Zeno Nzambimana we bakabona ko hari yakwiye ibihano ku bantu batabungabunga ikawa nk'uko byari hambere hahise baba abakibandanya babungabunga ikawa cyo kimwe n'abahebye kurima ikawa bavuga ko kurima ikawa muri kino gihe ari agahombo katagira uko kangana kuko kwaba kubagara ugusasira canke kukuyikata bitwara amafaranga y'umurengera bagaheza ntibayaronkemwo iyo bashoye bavuga ko igiciro c'ikawa cy’amafaranga amajana umunani ku kiro kimwe c'ibitumbwe arico kiba cy’intege bagahitamo guca bateramo ibindi bitego biba amafaranga menshi batanga akarorero k'ikiro cy'imyumbati igisoromeweho ikiro kimwe bakigurisha amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ijana n'igihumbi n'amajana atanu y'amarundi bagasaba leta kutuza igiciro cy'ikawa kive ku mafaranga amajana umunani kiduwe gushika ku bihumbi bibiri canke arenga kuko n'ibindi bidandazwa muri kino gihe vyadugijwe ibiciro Ibyo bakaba babishikirije kuri wa gatanu ku mutumba wa Burunga muri zone Gasanda iyo komine ya Bururi ahabereye isekeza ryo gupompa ikawa ku rwego rw'intara ya Bururi Jivanda Ikeza umuyobozi mwishikira mu biro vya Matari w'intara ya Bururi yatanguje ivyo bikorwa ahamagarira abarimyi mu ntara ya Bururi kwijukira kurima icyo gitegwa njabuka amazi kizana amafaranga y'agaciro ari nayo aheza agafasha igihugu kugura ibisanzwe bigurwa mu bihugu byo hanze nk'imiti n'ibindi asaba ajejwe uburimyi gufasha gukurikirana icyo gitegwa kugira ngo umwimbu ube mwinshi Goroyeze niyubahwe umuyobozi bidukikije burimyi n'ubworozi mu ntara ya Bururi ahamagarira gwaruka kurima ikawa bongere bayiteho bo bagifise inguvu zo kuyikorera ibururi zeronza bibana radiyo isanganiro urakoze zeno mu makuru y'inkino imigwi ine y'abasore n'ine y'abigeme yegukira ishyirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu gisagara cya bujumbura avab irikira kina kuri uno wa gatandatu inkino zisozera amahiganwa mu gisagara cya bujumbura ezekiel yarankunze harongo ishyirahamwe rya volleyball mu gisagara cya bujumbura avuga ko imigwi izotahukana ibibanza vya mbere mu rukino rwa nyuma ruzokinwa ku munsi w'ejo kuw'imana izohabwa ubushimwe butandukanye harimwo n'ibikombe hari kuri micro ya jean marie vianney ndakumana muri asosiyasiyo ya volleyball y'ubujumbura twaratunganije ihiganwa ryitwa tournoi de ni ihiganwa ryo kurangiza shampiyona no kurangiza ibikorwa byose byaba byarakorewe muri asosiyasiyo y'ubujumbura ah, mu rukino rwa volleyball eh, rikaba ryatekanijwe iminsi yose igihe haheze shampiyona mu cya bujumbura rikaba ryamahaca hakurikira ihiganwa rya tournoi de mbega imigwi yitabiriye rino higanwa uno munsi yoba ingana gute imigwi yitabiriye rino higanwa ah, ni imigwi ine ku ruhande rw'abagabo n'imigwi ine ku ruhande rw'abigeme ni ukuvuga ni imigwi ine yabaye iya mbere muri shampiyona iheze ku ruhande rw'abagabo no ku ruhande rw'abigeme murabona ko umugwi rukinzo ari wabaye uwa mbere muri iganwa riheze umugwi wa gakosimosi umugwi wa muzinga niyo migwi ihari muri asosiyasiyo y'ubujumbura iba yarabaye iya mbere niyo bita big four mu gisagara cya bujumbura uno munsi ku wa gatandatu bireruka ko ari demi finale mu gihe ku munsi w'ejo haza bariko mbega imigwi iza kugirirwa amahirwe yo gushika muri finale bizogenda gute eh, imigwi itsinda rino higanwa ni imigwi iza kuronka ibikombe nk'uko byahama biri ndetse n'abakinnyi batari bake abakinnyi baza gutorwa nk'abakinnyi bigenjeje neza bakaza kuronka ubushimwe bishimye nk'abakinnyi baranze umwaka w'ihino mu gisagara cya Bujumbura mu kirere ka volleyball ego ni iganwa mutunganije mu gihe mwaba muhirimbikanwa ry'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu mbega biraborohera gutunganya no mahiganwa akurikirana nk'uko wunye biroroshye kuko ni ikirangamisi cy'inkino dukurikiza nuko twavuye mu higanwa eh, ryitiriwe umukuru w'igihugu ritararisozera ku ruhande rwa federasiyo ariko ngaha ni ku ruhande rwa asosiyasiyo y'ijumura bashaka kubwira turangize ibikorwa by'umwaka ibihumbi bibiri na mirongo na kabiri akaba ari uyu mwanya twari dufise kugira dukurikire ibikorwa byose bya asosiyasiyo ngira finali izoba ku munsi w'ejo akaba ariyo tuzoshikiriza ahura n'ayandi yo mu gihugu hagati ni ukuvuga no kwitunganya muri asosiyasiyo iwacu kugira turonke amayikipe azotera iteka asosiyasiyo kumbure tukaronka n'iza mbere zotwara n'ibikombe ku rwego rwa federasiyo amakuru yo mu makungu haraheze indwi zibiri umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora mu gihugu cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo utanguye igikorwa cyo kwandika abazokwitaba amatora mu ntara zo mu burengero bw'icyo gihugu leta ya kongo igahamagarira abazotora bose kubahiriza ikirangaminsi gitegekanijwe ku bw'ayo matora mu kwezi kwa kigarama muri uno mwaka tutanguye felix cisekedi umukuru w'igihugu cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo akaba yari yabyibukije mu ijambo yashikirije abanyagihugu mu kwezi guheze ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta umugambwe Lamuka wo kwa Martin Fayulu naho naho unegura bimwe mu bijyanye n'itunganywa ry'ayo matora umenyesha yuko uzo yitaba